Ezagriak zertu dira egiraren gure goitza guztietan ego eskale egiana. Uh, eh, uste dut uh, eh, deneko lehzu dugula uh, pixka bat zertara joan nahi duten eta egira nahi dutela kriminalizatu uh, gaur egun. Uh, gainera, zuete ez, Estrasburgoko adibidez epaialen erantzuna, egira kristan lanketa egindu engainean, eta hori daila azken egun egiraren egoitzetan sartzea boni dela eta dibidez, uh, eh, bitziki uste dut uh, eh, bakre prozesu honi eh, erantzun uh, ez ezkoja eta argia dela. Mhm. Zer leporatzen dio Eloi Belasko epaile espainolak egirari? Hauri sinuzetekan, <laughs> ez naiz epailea, baina pentsatzen dut leporatzen digutela ez uh, uh, presoa maitea eta eta dinamika horiek buzatla, eta azkenean neustez leporatzen digu, eramaiten dugun lana, eta eramaiten digun lana ere bai ez, berindak dituela, eta eta hori kriminalizatu nahi du. Uh, mhm. egirak, gaur egun, lortu duen uh, e, kredibilitatea jango nuke edo, edo ezagupenak kriminalizatu nahi du, hainbat eragideekin lan egiten dugu gaur eguna, hainbat uh, eh, pertsunekin edo eragilekin egoten gira Europa mailan, eh, lanketa hori kriminalizatu nahi dute eta eta blokeatu azkenean uh, egiraren dinamika uh, lorkoa txiloketekin, uh, ludan hilabetetako dinamika guztiak. Blokeatzea gaiten duzu, uste duzu legez kanpo emaitera ino joan daitekela? Nik hori ezin izutezaen, baina pentsatzen dut uh, ikusi zeta gaurkoa, kapable direla, egira legez kanporatzea biztan dena, nire ustez. Edo, ez nahi zepaila, ezan izan bezala, eta espero dut ez Eta zuek beratzi ere, ba, baduzue gira taldean oski, eh, langileak ere hor zuen lana orai eh, hemendik zer, zer da? Horain gure lana gauk da, bebentzaten xatzea, hain bezain behi okaita egoa gure lankideen behi eta hor oh, pentsatu duguna egita gaurkoz bederen bain ba batera gileekin kontaktuan sartu izah alemaila anezan eh, nahi dut eta adibidez bake bidanikoekin egon eta uh, pentsatzeko piskatoniz Ibiburu ziten alugun ipajalean, eta daituko dugu, beraz gaur zazpitan elgajetaratze bat uh, eh, Espainiak uh, kontsulatuan, bai honan. Ongi da, nire esker, emiri martean. Argiazan edo bof.